Ei, mažy, tai mano laiškas tau apie praeitį, liūdnai ir nabodžiai, o kartais ir blaivai, apie upę tekančią, kai tavęs nėra, apie draugelį, kuris ne tėvas ieškojo, pasaulio gėlelis. Ir net nektaras geltonas vynas nepaėgė padėti jam viską užmiršti. Apie viską po truputį, baigiantis rūdienį ir žiemai ateinant tai mano dienos be tavęs, ar kada besugrįši į mano gyvenimo lašą, kad nepabėgčiau iš anksčiau. Jonas Džonas Lietus 1993 metams besibaigiant laiškas tau ir dar apie viską po truputį.